lanen burua, ez aizaita bost klon, klon edo bost antzeri zinez perfektuak lehet. Badan aikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur alea. Gure garko kultura talarekin eh, segituko dugurain eta gaur herri soinu elkartaren eskutik guztaritzen iragaiten ari den hartzaro festivalaz interesatuko gara asteazken ontan, eginen baita bestak beste festivalaren irekitzea latxagelan, autetxe elkarte eta artisten parteidetzarekin eta harratxeko zazpiretan ematen digute itzordu latxagelan ustaritzen. Irekitzea izanen da eta ondotik gaueko zortziterdietan ere Filip Oianbururen solasaldia izanen dugu. Hogei garren mendeko pertsona hondien ezagutza eta anekdotak kondatuko dizkigularik eh, Filipo Janburuk. Bagaurdanik eta aste bukaerar arte ustaritzen itzordu frango izango ditugu eilauterien karietara. Balarun batera begira jarriko gara orain, hartzaro, festivalaren baitan uztaritzeko kiroleta frontoian dantza nagusituko baita, eh, atxaldeko bostetatik goiti, eta sorkuntzaren eguna izango da larun batuntakoa. Kukai dantza taldearen oskara lana dela, izartxo taldearen hartza iguzki, kautere ba-, baleten, andret eta malet eh, lana edo eta zarena zarelako taldearen gizarte lana dela izanen da zer ikusia larun batuntan eta beraz guk gaur zaren azarelako dantza taldearen azken sorguntzaz mintzatuko gara gizarte ikusgarriaz mintzatzeko ba Vicente Ziaurritz baitugu telefonoren bestaldean kaixo egunon egunon zer zabiltzate ebe biziki ongiari dira zan dugu eh, gure azken ikusgarria egin dugu hor duela uh, eh, aiziritzen ikastolako ikastolaren alde beraz ala izan, ta, izan da berriz eh, denen artean elkartzeko, eta azken ikusuagia lujaman egin genuen. beraz dira gira bizpairu hilabete uh, gabe, beraz eh, ala, dena konten ginen berriz dantzatzea eta publikoak ere uh, ongi hartu duen berriz Esan dugu, mm, zaren azareako taldearen azken sorkuntzetariko bat dela, gizarte izeneko lan hau, duela zenbat, uh, ar, esteinatu zenutela dantza eman hau? Eh, lehen, lehen ikusahia manginuan joan den udan, amotzeko bestetan. Beraz, eh, nahiko ikusahia behia da, uh, ukan behar ditu uh, bostasei Eh, eta me bestetan eman lehena. Erranen dugu zaren azarelako taldekoekin eh, burgaintzi txaranga ere aurkitzen dela, ez da bertako musikariak ere elkartu direla zuen proiektu honetan, ikusgarri herrikoi bat da, ogoita bos dantzari eta mar musikari biltzen dituena, Eta gizarte goiburua edo izenburuari lotuta gizon dantza osatua den ikusgarri honi lotua esango dugu itzioko bat egin duzuela ere gizarte gizonen artea aipatu nahi izan baita? Be, bai, be, astapenan, ara, e, ideia zen gitaz bakarrik gizonen arteko ikusgarri bat. Eta be, izena, eto gizitza idun izena zen e, gizon artean. Baina, uh, ba, pentsatuta, pixka bat, uh, pixka bat eh, luzea oiten ginoen, eta bien arteko, uh, bien arteko nasketa bat izan da, gizon artean, ortikatera da giz eta gizarte hitzak ere baitu definizio bat. Zergatik eh, gizonekin bakarrik eh, egin nahi izan da proiektu hau? Ideia atera zen, uh, zarena zarelakorekin ikusarri bat uh, egina izan zen uh, 2000 mahean, 2000 mahin guruan, uh, de, guazen zena. Uh, eta hor, baziren bakarrik uh, amak neskadan zen. Eta hor, Pascal horren ideia zen, be, aldi untan bakarrik mutikoak uh, esena gainan mhm. eh, <laughs> Hain eh, hori bezain tximple da. E, ogoita bost dantzari ala ere ez da, ez da gutxi? Ez be, astapenean piskat uh, zaila, bainan behar dira gizonak atseman. Zetan, uh, bara, eskola ere dantzari nagusinak uh, neskak dira. Eta hor, uh, ere duela bizpairu urte orain uh, erikoa eta hor deia asigiran eh, generoan nazten, eta hor helburua izan zen ere be, genero horien uh, eh, nastea, beraz badira gaztea, gu gazteak, amasai amazazki urtetatik uh, eh, oitamak bat urte eta gero badira helduak edo, edo gugletzen dugu bezala zahak, hor badira badira behogei urte eta behoita amabost uh, urte artean. Bai, denak eh, zarena zarelako talderen ingurukoak edo beste dantza talde batzuengan ere jo duzue? guk, e, guk ikusari bat sortzen dugularek, badira oinagiz bon, e, oin eh, zarena zarelakoak, ni bezala adibidez, baina gero proiektuka ari girenak, beti be, mesua, mesua zabaltzen dugu eta interesatu girenak aldi dira gurekin Beraz, bortxaz batzu ere eldu dira beste talde batzuetatik, eta beste batzuak eh, gehiago hori zahenai eh, begira, eldu dira berriz, eh, berriz hasten dira dantzan olako proiektoi proiektu Gizarte izeneko lana beraz dagoeneko holtzaratua duzu, gizon dantzaz osatua den ikusgarri herrikoi bat dela aipatu dugu, ez dantza motak eh, ikusi izango dira? eskual dantza talde bat gira ere, beraz izanen dira bortzaz eskual lantzat, be izanen da ujeskuak, banakoa, eh, makil batzu, ere sohkuntza batzuekin. Eta gero, be, guazenen bezala, nahi izan zen, pixka bat kegin bat egin eh, munduko beste, beste egi edo estatu batzuak. Beraz, izanen dira, eh, izanen da hor Greziako zirkati bat, Turkiako dantza bat, eta duela gutxi ere joan ginen beste talde batekin Boliviara, hango uh, orduko jauterian ikustera, eta hor ikusi gintuan kaporales eh, dantzak, eta beraz izanen da ere uh, Boliviarik bat uh, kaporales dantza horiekin. Eta azken dantza guk egzotikoak detzen ditugunak izanen da Argentinako tango bat. Ikusten dugu, eh, ba, askian hitza izango dela eskeniko duzuen eh, ba, dantza emanaldia, eh, karrikarako prestatua izan da edo areto etxeetarako? Ba, gehien bat karrikako, zaren guko ala, eh, duela orain, amak urte zaren azarelako sortua izan dela, eta aukera aukan dugu egitea, ikusazi bat zen egitea bai esena tokietan, eta bai kanpoan, eta egia da, jemana ez dela bat ere behina, aurkarri gangi be bertsonak uh, ehm, gure, gure plazan ditugu, gehienetan uh, eh, bizpairu metrotara ditugu, beraz, ara, be, eian, eh, eian eh, emozioak eta direktukiak ikusten ditugu, eta erresago da ere e, publikoarekin konexion txartzea edo ahemanetan txartzea karrikan delarik. Ba, hor, karrikan ez, baina frontoian izango daitzordu, larun batuntan ustaritzen hartzaro festivalaren baitan, ez da lehen aldia ez, festivaluntara urbiltzen zaretela zuek? Ez, be uste dut, uh, jaz, uh, edo duela bi urte bantzatu ginoela, betuztuke errikoa ikusak jarekin uste dut jaz izan zera. Bai. Giro berezia bada? Habe, bada, denak badakigu ustaritzeko jauterea, bila jendea initzika jarazten duera, eta dela be, ipajaldeko jauterie, jauterietatik uh, eh, nagusien bat, Beraz, ara, giro, giroa bada, jendea gubiltzen da, eta jendeak ere eh, aurkezten dela nahi eh, du. Ba, zabaldua dago, zuekin batera ere beste bat eh, talderen e, sorkuntza lanak ikusi izango dira larun batuntan eta azpimaratuko du ez, burgaintzi txarangarakin arituko zaretela dantzan, eta nazioartera begira ere jartzen zaretelarik, ohikoak ez diren e, horiek entzungo ditugu ere. Bai, bai, bai. Ara, bera, zinaz, musikari eta dantzaren arteko Uh, nasketa hon bat eta bai pentsatzen dut jendeak, arte jendeak izan dituke momentu bizi gozo bat pasatzen zutela gurekin beraz ara espero ere ongi pasako dela gustaritzen mm, e, aguten ere eta bera programazio deja bada arratsal eta gau guzian beraz ara espero mm, jendea huiluko dela Ba Bixente Eskermila gure dei hartu izana eta larun batera arte izango dizut Ba imi eskertzurin da jo Artzaro Festibara ustaritzen Otsailaren irutik ama irura. Otsailaren iruan, biorina biotzeti. Antzerkia, ez dok hiru, eskual musikaren benetako historia. Eta musika, sortu zen! Zazpian, Filip Oianbururen solasaldia. xaldia. tutak eta zirtzak, ondotik klika txaranga. Behatzean ustaritzeko txisturariak eta atxa ikuskizuna ondotik kontzertua sortzi taldearekin. Amarrean, hartza iguzki, adret eta malet kauteret balet, gizarte, zarena zarelako, kukai oskara, eta burunka mugetatikat. Amekan, kaskagotak, txilindron txapelketa, mutxikoak, saltokal taldearekin. Hamairuan, aste arte gizena, ustaritzeko iauteriak, dugunkaren perkusioak, zirtzirak, zanpantzagaren hauzia, eta ejomeria bukatzeko. Xetasun gehiago, ekeren webgunean. Bartzaro Festivalaren baitan, larun batuntan ikusi izango dugun kukai dantza konpainaren oskara lanaren inguruko setasun zonbaitzu gogora ekarri nahiko genituzke, ba, kukai dantza taldeak eh, hainbat sari, ez da, jaso baititu proiektu berezi uni esker, eta ala, ba, beste behin ere ikusi izango dugu lana, aldi honetan hartzaro festivalean larun batuntan, kirol eta frontoia. Proiektua berezia bada, kukai dantza taldeak aldi honetan laberonal, kompainarekin lan egin baitu, eta alaba da John Maia koreografoa eta Marcos Morauk bat egin dute proiektu unen burutzeko. Ba John Maia koreografoarekin mintzatu gara eta bere gora ekartitza. Eta ba, beren beti, bueno, bere ikuskizunak izaten dira duko leku, leku bat da, eta bertako elementuen inguruko gogo eta bat. Eta, bueno, handik hortik handeko horretzen, ba, aiei egindako proposamena ez da, ba, ba, seri horren tankerakoa ba, Euskal Herrian kokatzea, ez? Eta, bueno, ba, hortikan e, pixka bat, eh, ba, bertako kultur tradizionalaren elementuak erabiltzarekin eta irudizta egun euskerak, zala euskeraren lurraldeak e, zuela ondoen pixkat gu geografikoki nunko katzen genuen ikuskizuna eta gero euskara izena gustatu zen e, misterio puntu batekin ere bai, eta eta lasi aukeratzen Bai, gogoeta egiten du pixka bat e, kulturaren egoerari buruz, ez? Batez ere kultura orokorrea, baina baita kultura tradizionala, ez Modu universalean, hau da, eh, hau kontatu ziteken euskal kulturarekin edo edo dozein herrialtako kulturarekin, ez da? Kasu honetan, ba, bueno, ba, lan hori hemen gauzatu denez, e, gogoeta horiek plazaratzeko modua, ba, ba izan da, euskal kulturaren hainbat elementu erabiliz, eta baina hori e, beti ustartuz eta erabat deskontestualizatuz, ez? Beste eremu batera eraman da, e, beste elementu askorekin elkarlanean, hau da, gogo eta hori hor dago, elementu batzuk hor daude, baina lenguai oso universal baten bidez kontatuta. Aipatu diguzu Marcos Morau ba koreografoarekin elkarlanean egin duzuela sorkuntza lan hau, bi zuen bi unibertsoak e, batu elkartu dituzue e, eh, lanuntan. Bai, bai, gainera gera bi orain arte, ba, gure ibilbideak, bueno, horberak bere kasa egin dugu, eta oso, bueno, dantzaren ikuspegia, ba, ba ezberdin gauzatzen dugu, ezta? E, mugimendu aldetik ere, baino beti pentsatzen duen, E, oso erakargarria zela bi mundu hoiek uztartzean. Ba, hortik etorri zaian beraiei egindako proposamena eta onartu eta egia esan ba uste bateratze hori aspektu askotan baina mugimendu aldetik ere oso interesgarri izan dela, ezta. Da? Ora, e, eh, hain ezberdina izanik ere erabatosagarriak eta bueno, ba, berri bat sortu dala bien arteko topaketortatik. Baion eh, maia dantzari eta koreografoaren adirazpenak entzun dituzu eta gogoan hartu eh? eta frontoian larun batuntan izanen duzuela itzordu gaueko behatzietan kukai eh, Oskara lana holtzaratuko baitute eta ondotik ba, burrunka taldeak ere mugetatik ati zeneko ikuskizuna du taularatuko. Gaueko manaldientzat sartzeak amabi eurotan dituzue. Zenbat alditan Ba, Izaro Andresen e, aurrerapen kantu honekin e, segituko dugu orain, erori izenburupeko pieza dagoeneko entzungai baitugu. Edakizuenez, Izaro kemendik gutxira plazaratuko du bere bigarren lana, eta alabada, ba, azken egun eta asteotan argitaratu duen aurrerapen singela ba, entzungai jarri du, hainbat plataformen bidez eta bideoklipa ere ikusgai duzu. Martxo astapenean aurkeztuko du, zuzenean bere lan berriena eta hemen gutxira EASON eh, izenburupeko lana beraz izango dugu eskutartean. bez enragição. so, vida não és tu aqui, das caneiras, orem então. Nabil du nuen ez du er sverire Ni eta ontaraz ze iritsi gara gaurkoan entzule, nera aldetik besterik ez bihar arte esaten dizuet eta bien bitartzen ongi izan aio Hutsik daude paper zurian Kolorerik gabeko margo bat bezala Melodiak buru barruan ate jokari dira Askatasunari atea irekin Gauzak tantzan nasi dira bitasokak astintzea Doi uzantzi ditzak unitzak Musika baita gure bizitza Aurrera Goizetik gauera doinuz betetzen naiz Bizitzaren musika dara dantzan nasi dira Akorde hauek nastea Doinuz jantzi ditzagun nintzak Musika baita gure bizitza Aurrera gora bihotzak ireki Zurea da giltza gorrotoa adierazteko historia eta izkuntza goratzeko Gugandik urrun daudenak besarkatzeko Bizi bizirik gaudela sentitzeko akotxak desekretia badu. Bekuselia. Horan zerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bara, barkatuko nau zuen, zinema hasten asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Menan helburua ez daiz eta bost klon, edo bost dantzari zinez perfektuak lehen. Bada hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak eh, erakusteko, espikatzeko. Kultur alea.